Njega hvalimo, njega obožavamo i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas ustabili na putu na kojem je bio najbolji vjerni svih remena Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Neka je salavat i salam na njegovu častnu porodcu, ashabe, tabi'ine, učenjake i sljedenike Islama do sudnjega dana. Prije samog uplivavanja u našu ustaljenu temu, gdje govorimo o vjerovanju ispravnih imama, ne možemo da se ne ostanemo na minule događaje koji su nas pogodili ova iskušenja, ova kazna, kako god da uzmemo jedno i drugo, se može potkrepiti Kur'anom i sunnetom. Allah ima pravo da nas kažnjava Allah ima pravo da nam život dadne dokle Allah hoće, da nam uzme dušu kada Allah hoće, da nas razboli kada Allah hoće, da nas izliječi kada Allah hoće, da nam da iskušenja kada Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Nema sumlje, nema rejba, da je ovo zbog najvećeg zuluma koji se čini od kraja do kraja od čoška do čoška ove zemlje koja se Bosnom zove. Najveći zulum je širk Allahu tabareke wa ta'ala, a nema tako reći metra bosanske zemlje, a da se ne čini najveći zulum, a to je pripisivanje Allahu druga na ovaj ili na onaj način. I nažalost, što u tome su predvodnici oni koji za sebe tvrde da su ulul ilm, da su predvodnici znanja. Oni su predvodnici džehla dogod to radi. Jer nema većeg zuluma, kako kaže mudri Lukman svome sinu, ja bu neje la tušrik billahi inne širke la zulmun avim. O sinko, nemoj Allahu pripisivati druga, to je najveći zulum, koji se može činiti. A onda mimo zuluma hadithula haraj nimalo nekasne i oni drugi upropaštavajući grijesi kao što je alkohol, kao što je nemoral, kao što je zinalup, kao što je jedenje bestravno tuđi i metaka i objavljivanje rata Allahu subhanahu wa ta'ala, jedenje kamate, a Allah je kamatu strogo zabranio, a trgovinu dozvolio i rekao وَذَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Prođite se kamate ako ste vjernici. وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ A ako se ne okanete, eto vam rata od Allaha i njegova poslanika. Pa da onda postavljamo pitanje i sebi i drugima. Zašto je Allah Đelešanuhu naše roditelje Adema i Havu iz dženneta protjerao. Zašto je Iblis nakon užitaka i posebnog mjesta u džennetu u prokletstvo i na ovaj dunjaluk izašao? Zašto je Nuhov narod poplavljen i njegov sin smrdljivcem nazvan prljavim poslom? Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala spustio na Samud kišu u obliku pjeska? Zašto je Allah dželle šanuhu kaznio narod Ada sa velikim zvukom od čega se im srca popucala. Zašto je Allah Đelešanuhu utjerao Karuna sa svim njegovim imetkom i sa onim što je raspolagao u zemlju? Zašto je Allah Đelešanuhu Firauna potopio zajedno s njegovom vojskom? Zašto su bošnjaci poklani na ovim prostorima 11 puta i poplavljeni evo ovih dana al maasi wa zunub al maasi wa zunub al maasi wa zunub griješenje a kazali smo da se dira u vrhunac grijeha a to je širk Allahu tebareke wa ta'ala i podlačimo i kažemo ovo je kazna od Allaha Đelešanuhu a i ibre s druge strane Allah nas opet pomalo kažnjava ne bi li se Allahu vratili wala nabluwannakum bi shay'in Allah vas iskušava sve pomalo bi shay'in min al-khawf wal-ju'i malo sa strahom malo sa glađom wa naqsi min al-amwali wal-anfus wa-thamarat gubljenje imetaka usjeva i života Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا kada hoćemo narod da uništimo onda i pustimo da se svim grijesima odaju dajte mi grijeha kojeg načini bosanski čovjek a onda kada dođe Allahova odredba sve ih do temelja uništimo وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب بذنوب عباده خبيرا بصيرا A koliko smo samo naroda uništili od Nuha na ovamo, a dovoljan je tvoj gospodar što zna grijehe robova svojih. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَفِيرٍ Sve što vas zadesi od iskušenja, to je posljedica ruku vaših, Allah mnogo toga prašta. Inne fi zalike la ibratu li ulil alban. I ovo je sve ibret za pametne. Budalama džaba govoriti. I vidjeli ste ovih dana po kojoj se ne, dedo ili nena prisvjeti pa kaže o Allahu. Uglavnom ljudi u ovim najtežim momentima prkose kao što su prkosili narodi koji su spomenuti pa i Allah kao primere uništavao i u Kur'anu i i u sunnetu da budu ibre do sudnjega dana. Da Firaunovo tijelo bude ibre do sudnjega dana. A mi znamo, naučno je dokazano da se tijelo koje se pokvasi ili nakvasi vodom ili u uhelači se u vodi, izdahne, da to tijelo se puno brže raspada. Međutim, li neđalu bedene keli tekune ajeten li nas, Allah je učinio da je beden Firaunom, tijelo njegovo, bude ajet ljudima. Po sudnjega dana. Pa zato, draga moja braćo, pokajmo se Allahu subhanahu wa ta'ala i nemojte da nam šeitan dođe s te strane pa da kažemo Alhamdulillah, mi krajišnici, dobri muslimani, pa nas Allah nije ovoga puta kaznio. Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava jedne drugim ili kažnjava jedne druge ljude, a druge ostavlja, mimo iđe i ta kazna. A znajte da je u Bosni sve u PDK. Ništa kraješnici, ni u kakvom pogledu nisu u vjeri na napredniji od ostali, čak su možda na zadniji. Pa je ovo veliki ibret za onoga ko srce ima i uši koje slušaju i oči koje vide ema ala kulubin akfaduha, ili su na našim srcima i na njihovim srcima katanci, pa onda čovjek nikako da shvati i nastaje, nastavlja dalje da strlja u ovim grijesima. Pa molim Allaha tabareke wa ta'ala, a Allahu je pravo ako hoće, kako Allah šanu kaže, in tu azibhum, fa innehum ibaduk, wa in tagfir lehum, fa inneke gafur rahim, Kada Isa ali salatu wasalam se obraća gospodaru i kaže, gospodaru moj, ako ih kazniš, pa oni su roboji tvoji. Znači imaš pravo da ih kazniš. Vo im tagfir lehum. Ako im oprostiš, pa ti si onaj koji praštaš i koji si milostiv. Pa zato molim Allaha tabareke wa ta'ala da kao što je rat bio ibret za određene pojedince koji su shvatili da je to od Allaha bio znak da se valja vjeri vratiti. Molim Allaha Đalešanuhu da pogotovo ovaj vakat i ovaj događaj i ovi događaji budu veliki ibret našem narodu. Pa da se vrate gospodaru i da svi govore Faterru ila Allah, bježimo Allahu. Jer kod Allaha je svako dobro. Svako ovo mjesto, draga moja braćo i cijene sestre, kada bi analizirali, a vrijeme će pokazati i izaće ono što se je krilo, sve će zemlja izbaciti. I ljudi što u svojim prsima nose do informacija, ništa se neće sakriti, ali znajte dobro da ni jedno ovo mjesto, Allah ima dvije kiše, ima kišu koja, koju gajsom zove. Pa kažemo, huo levi, ju nezilu gajfe. On je onaj koji spušta svoju kišu iz milosti. To je plodonosna kiša koja neće onu siromašnu, slabu biljku srušiti. A ima druga kiša koja se napar zove. Pa je Allah Đelešanuhu, kada je kažnjavo i kada kažnjava, onda šalje napar koji je dolazio lutu, lutovom narodu da ga uništi, koji je došao Nuhovom narodu, pa je voda iz zemlje i iz nebesa izvirala. A selefi su govorili kada primijete da ljudi nešto od malih grijeha čini i to ne vide da je to opasno, kažu tako nam Allaha, mi smo ovo u vrijeme Rasula sallallahu alaihi ve selleme smatrali velikim i smatrali da će zbog ovoga početi kamenja sa nebesa padati. Pa zbog toga ovo treba da bude ibret. I molim Allah tabareke wa ta'ala da se otvore srca ljudima koji se pripisuju islamu ili da prihvate islam kako treba ili da se odreknu islama, da sa islamom nemaju ni imena ni ništa drugo pa da i Allah onda uništi kako Allah zna i umije. Allah inna Allahe ala kulli šin kadir. Allah sve može. Ali nema sumnje da je svako ovo mjesto zaslužilo i više od toga na kvadrat ali Allah milostiv. Pa sve pomalo, ne bili ljudi pameti došli. Ja imam puno informacija, ali neću žuriti sa njima da me ne bi moj narod pogrešno razumio kako se mi radujemo nekoj kazni. Ali sve će se pokazati. I druga stvar, danas sam bio na dženazi, a Eter kaže, o kefa bi meuti el wa'idha, Dovoljan je, dovoljna je smrt kao vajut. Hasan al kaže, bio sam na dženazi, pa kad smo izneli ručak, rekao, rekao je, jesti ne mogu. Bio sam na dženazi i neću prestati da se pripremam za taj dan dok me ne sretne. Danas je ukupan jedan brat naš, Mohamed Mohanović. Ono što mi znamo, čovjek je bio musliman, وَلَا zeki ala اللَّهِ ahada. Ako da Allah nikoga ne čistimo. Bio je vjeroučitelj, jedno vrijeme je bio sa nama u Da'avi. Počeo je i prihvatio Islam i Da'avu od muđahida. Od nas, bi fatli Allahi azza u džel, a Allahu pripadaju rezultati. Pa je onda okolnosti i usmjeravanja ljudi koji nemaju baš jasne ciljeve u svom životu, I njega to pogrešno usmjeravanje odvelo i mi često kažemo da su to vjerom učitelji. Ti se pate sa vjerom u svom svakodnevnom životu, a onda tu napačenu vjeru i djeci u školi nude. I mi ne vidimo te vjeronauke osim znači da je to jedna manipulacija sa vjerom na jedan savremeni način. Ali helem ne se, mi uzimamo pouku iz svega toga. Molim Allaha Đelešanuhu da se našem bratu smiluje i da mu ovo bude noć u kojoj će mu Allah šanuhu rasprostraniti njegov kabur, osvjetati ga nurom i da mu kabur bude jedna od raubatil džennatin na'im, jedna od bašta džennata u kojem su blagodati, da mu grijehe oprosti i da lako na pitanja munkera i nekera odgovori. Ali ono što žalosti i što je žalostno, Na toj istoj dženazi su se salili, salila sva krajiška ulema. Tu su doktori hadisa, tu su doktori šerijata, tu su muftije, tu su direktori medresa, tu su imami, profesori, ali se samo strastima i nekakvo izmišljeno i tradiciji udovaljava. Žene su izvješane sa muškarcima, sa novotarija za novotarijom, i naša izgubljena braća u svemu tome više nemaju ljubomore prema sunnetu. Pa je ovo veliki ibret i dokaz za nas ili protiv nas ko bude kako živio, čemu bude više naginjao, tako će i sa takvima biti istračen onaj svijet. Pa onaj ko bude sunetlija, u pravom smislu sunetlija, i bude ljubomora prema sunnetu, a prezirao novotarije jer su one odmah posle širka, a neke su novotarije širk, izvode iz dina, taj će dobro povest računa i neće kazati šta je mene briga kad ja umrem, ko će mene gasuliti, ko će mene ukopati, ko će mene na dženazi biti i te kako je bitno. Zna nije došlo u rivajet u kome bude na dženazi, 40 ljudi, što 40, ja rab, a mi vidimo hiljade ljudi na dženazi. 40 ljudi koji Allahu ne čine širka, da će mu biti oprošteno. Znači, borba je ko će ti doći na dženazu. Ne treba ti pjanica na dženazi, ne treba ti džunup na dženazi, ne trebaju ti mušici na dženazi, ne trebaju ti ljudi koji se svakodnevno smijavaju. Vidjeli ste oni momaka kako klanjaju, i sa namazom se u lukavcu smijavaju. To nisu vlasti iz Prijedora, iz Banja Luke i Doboja, pa bi mogli kazati vlastima svašta potka pomože. To su djeca naših roditelja, koji su baš kroz vjeronauku prošli. I možda su sa vjeronauke izašli i onda se sa islamom smijavali. Pa svako od nas treba da povede računa kako će umrijeti. I da nam husnul hatina bude, da nam lijep završetak bude, da nam bude na sunnetu i da u vasijet ostavimo kako ćemo na onaj svijet poslani biti. Pa onaj ko bude živio po sunnetu i bude mu sunnet njegova vodilja u životu, neće dozvoliti da mu oni koji su se borili protiv sunneta, da ga oni na onaj svijet istračaju. Mi nećemo nikoga sa ženaze vratiti, ali neće sunetli pravom novotar i sektaš dženazu klanjati on na njegovoj dženazi glavnu ulogu voditi. Pa je ovo veliki ibret i gledam ljude, subhanallah, znam tu omladinu, kad smo došli ovdje 95. neki se od vas sjećaju, ti su ljudi srčano se prihvatili i natjecali se jedan od ovih ljudi, ovaj merhametlija, molim Allah da tako bude, tukao je dugo godina za počinu učeći vjeru. A onda nakon toga bilo je popuštanja. On je moj zet, tu je blizu mene oženjen. Ali zbog ti popuštanja nije imao snage da me zvijareti. Ako je bio na pravom putu, trebao je mene savjetovati. Pa da ja budem na pravom putu ako smatram svom zabudi. To je pravo islama. A isto tako, ali je to popuštanje učini da ljudi jednostavno se svoje sjenke boje. Pa sam danas bio u situaciji da me selame ljudi koji su doktori nauka, a ja se ne slažem sa njihovim svatanjima. I to im otvoreno kaže. I meni jedan od njih kaže, dok sam lopatom bacao na mejta, kaže, čuo sam da se sa tobom pričati ne može. Kažem, tako mi Allaha. To je kedib voftira, to je laž i potvora. Nema mesele o kojoj ne bi mogli pričati. Pa kaže, mene interesuje meseletu ta'adud i zavadž, Mene interesuje, kaže više ženstvo. Kažem ja ti kuli kan na kal. Svako mjesto ima svoju priču. Nije valjda da ti je do te priče na ovome mjestu. A bilo je tu ljudi. Bilo je to ljudi koji su, koji zvanično zvuče za hafize Kur'ana, koji su prošli, nisu htjeli da se poselani. A ja sam tražio koga je poselanio i do koga sam god stigao. To ne znači da sam ja dobar a da drugima prišiva da su slabiji od mene, ali je to obaveza i tako islam nas uči. Pa zato, draga moja braćo, men aše ala šej, mate alej, ko živi na nečemu, tako će završiti. Ko bude miješao čistu vodu sa napojem i sa mutnom vodom, na kraju mu ništa jasno neće biti. I zato kažem, svi bi mi voljeli, da umremo ko šehidi, ali treba zato uložiti. Svi bi mi voljeli da umremo na srčni, ali ako nam to bude preokupacija u našem životu, tako će i biti. Svi bi mi voljeli da umremo kao postači. Danas zakasni čovjek od 2-3 sata sa jebom, on je spreman da se sa tebom poslođa i da te zamrzi i da ti ne traži nikakvog opravdanja. A ništa nisi u boljem stanju od njega. Možeš ti pričati za jelo od njega. Pa gdje je sabut? Gdje je odgoj? Zato, draga moja braćo, ovi grijesi su sebe što se ovo desilo. I bit će još gore od ovoga. Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo jef'alu ma yurid da radi šta hoće. Allah puno prašta i milostiv je. Ali za koga je milostiv i kome je prašta? Na ovo pitanje treba dati odgovor. Allah je milosti za onoga ko milost traži. A šedidul iqab je ko kažnjava za one koji Allahu sržbu izazivaju. Pa nije došao rat osim kao kazna, jer smo se povlašili bili. A nisu došle poplave i ova iskušenja, ne zbog toga što smo Allahu rat kamatama i drugim grijesima objavili. Jedan dat Ebu Hamza šesta godina, nema pravo advoka da uđe do njega. A kamo li je kakav novinar pa da sjedne sa njim? Bez ikakvog razloga. A u drugom selu koje je do kraja aman porušeno, čuči Saudijac koji je sirbaz Hafiz Kur'ana. Saudijac, molim te lijepo, niko ne postavlja pitanje otkud ovaj dođe i ko njega ovdje legalizira. Kako da je on se ovdje snašao, a mi hođa imamo viška i jedni druge mole Allah da što prije umru da bi te pozicije zaposjeli. Ili jedni drugima noge podneću i spletkare i zavide, a ovaj Saudijac molim te lijepo, pa može sihrbaz. Svi ljudi sazinu znaju koji, ko su sihrbazi. Buđinjani znaju ko su sihrbazi. Bišćani znaju ko su sihrbazi. A zašto se ne smije riječ kazati? Zato što se boje ljudi, a ne boje se gospodara ljudi. Boje se da će sirbaz koji je ponižen na dunjaluku mu nešto nauditi. Takvi u Allaha kako treba ne vjeruju. Da su oni istinski mu te okili, ali Allah azzeođer. I da se istinski osleni na Allaha. Takvi bi žudili da se susretnu sa takvim, pa da ga u oči pogledaju. Jer nur izlazi iz očiju vjernika, a grijesi iz nevjernika i nevjernik mora pogled obarati. Zato ovo, ovi grijesi su razlog do čega je Allah spustio ovu kaznu. I ona će još gora biti ako se ljudi Allahom dinu ne vrate. Pa mi molimo još jednog Allaha Đelešanuhu da omekša srca ljudi. Sad neće moći kazati za rat je kriv neko iz ham pjeska ili iz Crne Gore, ili iz Sarajeva ili odavde. Tu su mogli možda kali govoriti kriv je ovaj ili kriv je onaj. Ali koga će sad okriviti? Ko okrivi Allaha izašao iz dina? Ako okrivi samog sebe, popravit će se u dinu. I nema trećeg stanja. Pa molim Allaha te bareke o ta'ala da uputi nas, da budemo još ozbiljniji u pogledu principa Islama i da vidimo da su fitneti smutnja samo onome ko želi da bude u fitnetima i u smutni, a da je put jasan onome ko želi da bude jasan. Jer Allah subhanahu wa ta'ala će uputiti onaj ko uputu traži, a ostaviti i odvesti u zabudu onoga ko sam traži da skrene. Falemma zagu, e zaga Allahu kolubahum. A kada su oni tijeli da skrenu, Allah i njihova srca skrenuo. Zato je u dovi došlo, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب gospodaru ne daj da naše srce skrenu nakon što si uputio ne daj gospodaru i Allaha molimo da ne da našim srcima osim da stabilna na putu Islama do kraja života budu Molim Allaha tebareke wa ta'ala da ovo bude ibret i meni, vama i narodu našim. Ljubav prema muslimanima i odnesanje od mušlika je jedna od osnova vjere po koncenzusu. Znači čovjek mora da voli i nosio se la ilaha illallah. A da mrzi mušlike. I ovo je po koncenzusu pravilo islama. Jedna od tačaka akide kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen. Pa ona teza kako su nas učili da je grijeh mrziti Ako misle na vjernike, pogodili su. Ali da mrziš onoga ko mrzi Allaha, to je ibadet. Čovjek je došao da se Omer udvori, a znao je Omer njegove munafikluke, pa kaže u hitbuke fillah, volim te u ime Allaha Omere. Pa mu Omer kaže, wa ana akrahuke fillah, a ja tebe mrzim u ime Allaha, dželešanom. A vi znate da je Omer bio Faruk, da mu je Allah Đelešanu dao da je šeitan s druge strane puta išao. Bio je pronicljiv i znao je kad neko želi da mu proda slamu po cijenu. Zato je u mnoštvo primjera bio u pravu. Kad bi neko pođe filozofiraj, kaže ja Rasulallah, da'ani aktua akta unuka. Gospoda, poslaniće, dozvoli mu da ga skratim za glavu. Pa je htio skratiti čak za glavu Jebu Belta koji je na Bedru čestovao. I samo ga je viza Bedra spasila jer se muslimani ne smiju izdavati. Pa je ljubav u ima Allah Đalešanu prema vjernicima naređena, a odricanje od mušika je isto tako naređeno. Šeh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah i ta'ala, kaže naš šejh, rahimahullah ta'ala, ima islamske, imam islamske da'ave, da'ija, u monoteističkoj vjeri kaže Osnova i temelj Islama su dvije stvari. Naredba ibadeta samo Allahu, postanje na to ljubav u njegovo ime, proglašavanje nevijenikom onoga ko to zapostavi i zabrana pripisivanja širka Allahu i ibadetima, okrutnost u tome, neprijateljstvo radi toga i proglašavanje nevijenikom onoga ko to učini. Znači, mi se ne trebamo da se libimo. Ljudi bježeći od tekfira upadaju u tekfir. U islamu ima tekfiranje. Allah subhanahu wa ta'ala je sebi dao za pravo i njegov Resul sallallahu alaihi ve sellem da proglase nevijenikom onoga ko skrnavi nešto od Islama. Pa Allah kaže za kršćane لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِفْ سَلَاسِ Nevijednici su oni koji kažu da je Allah trojstvo. Znači Allah subhanahu wa ta'ala koga je proglasio nevijednikom tvoje je samo da konstatuješ. A da ne kažeš ne bi ja sirbazu kazao da je nevijednik. Ne bi ja ovome kazao da je nevijednik. Pa ti ćeš biti onda iskušan. Ti nećeš znati više ni je vijednik. Drugo je to da čovjek upada u sumnjive stvari. Da se priča o vjeri bez dokaza. Ili da na osnovu nekakvog šubohata ili sumnje na nekoga spustimo nevjerovanje. To je onda opasno i to može biti vulu od koga se mi utječemo i na, ukog, na koga upozoravamo i molim Allaha Đelešanuhu da nas od tog takvog pretjerivanja u vjeri sačuva. Također, rahimahullah, je rekao učenjaci iz prethodnih i kasnijih generacija, od ashaba, tabi'ina, imama i svi pripadnika ehli sunneta su se složili da čovjek neće postati musliman dok ne ostavi veliki širk, dok se od njega ne odrekne i od, i od onoga koga počini, zatim da i mrzi da se prema njima odnosi neprijateljski, shodno sposobnostima i mogućnosti i da mu sva dijela budu iskreno samo radi Allaha. Znači, mi moramo se odreći mušlika. Čovjek suje Allaha. On je mušlik, nevjernik. Ta vam daje svoj otac. I imamo Kur'an kao primjer. Zar se nije Ibrahim, ali salatu wasalam, odrekao svoga oca Azeva? Zar se Nuh nije odrekao svoga sina? Zar se Lut nije odrekao svoje žene? Zar se žena Firaunova nije odrekla Firauna? Zar nije rekla gospodaru? Rabbi bibni li bejte fil džene, o neđini min Firaune, o neđini min qavmi zalimin. Gospodaru, sagradi mi kuću u džennetu. Vjerio Allah, vjerio onaj svijet. Sačuvaj me, sačuvaj me gospodaru Firauna. U amelih i njegovi ružnih postupaka, i od naroda koji nasilje čini. Pa odricanje stvar islama nije stvar znači nekakvog prezdiranja bez ikakvih osnova, nego na čistim osnovama koje je islam uspostavio. Šeh Muhammed bin Abdul Wahab, rahimahullah ta'ala, kaže neće biti ispravno vjerovanje kod jednog čovjeka, makar ispolio tevhid Allahu i ostavio širkostim osim neprijateljstvom prema mušicima i dok jasno ne iskaže to neprijateljstvo i mržnju. Znači ti jasno mora se odreći nevjednika. Tu ne smije biti nikakve tukije. Moraš mu znati do znanja, dati do znanja da je tebi naređeno da ga mrziš. Kaže meni jedan brat Sanđaklija, ušao sam u jednu prodavnicu na granici, sjede tri, četiri vlaha i spijaju jednu po jednu, Ja sam ušao i kaže kada su me vidjeli kako izgledam, vidjeli su bradu i kratke pantalone po članaka, ovaj jedan progovori i kaže znači u vjeru treba poštovati. Vlaška posla hajdučka. A ja se kaže okrećem, a vrate, pun ponosa bi padli laj, ađeođel. Pa sam se okrenuo i pogledao u njega i rekao mu ja kada bi tvoju vjeru poštovao svoju bi u pitanje doveo. Kaže, svi se uspanjiši, ona što prodaje, gospodine, kaže, svi šta treba kupiti, vidi da će tu nastati panika i belaj, ali kaže, niko se nije smio pomaknuti. Kaže, ja Allah da te nagradi. To nije izašlo sto i kustur godina iz boš, bošačkih usta. To je islam. Da mu dadneš do znanja. To je din. Nije Ibrahim ali sam kod dječak šuto, nego je istinu kazao. Pa Allah kaže, ima se divan primjer u Ibrahimu, ali salatu wasalam. I onima koji su uz kada je rekao narod svome, inna bura a'u minkum minna ta'budun min duni Allah. Mi se odličujemo onoga na čemu ste vi. I ono što obožavate mimo Allaha Đalešanu. وبدا بيننا وبينكم العداوة حتى تؤمنوا بالله وحده إن بريتيستفو između nas i vas, dok ne budete o Allaha kako treba vjerovali jednog jedinog. Ovo je saraha. Ovo nema tuki ovde. Ovo je din, a sve ostalo je tim. Pa od gline svašta može ispast na kraju. Što nisi ni sanja oni nadao se, zavisi kako zamijeciš. A od dina samo izlazi din. Zalike dinul hajjemu, vola kimne ekstara nasila ja'lemun. Takva je vjera, ona je čvrsta i stabilna, ali većina ljudi misli da će vjerom se napati. Pa naš Bošnjo ne klanja zato što ne vere jadnih nikako. Ne može. Nije čist, nije mjesto mu čisto, nije evo sad mu Allah sve u prlju. I ako se ne vrati Allah, bit će još gori. A vjera je lahka. Jednostavno. I zato nama je nezamislivo, sad ne možemo nikako da shvatimo kako ljudi mogu da svaku drugu izgovaraju A i B, a da ne kažu subhanallah, wala haula wala kuvata illa billa. Vozili smo ovih dana jedu tri kilometra kroz travu, nabuljalu, poplavu. Haman, borimo se za opstanak, ne znamo dokle su granice puta. Ali kasnije kad smo slušali taj video koga je brat snimio, ne znamo jel brže mi zikrimo ili brže brisači brišu. Ovo nije straha, iako je dozvoren strah, nego je to svakodnevnica. U tome momentu džaba babu dozivati. O, nema ni šef službe, a kamoli da te čuje sa onoga svijeta, sa odazad ne može. Ni mater ti ne može pomoći ni ova poharana država. Samo ti može pomoći Allah. Pa zato čovjek kad stekne navike, onda će dozivati Allaha subhanahu wa ta'ala, a neće bez veze nabrajati nekoga koje, ko sam sebi pomoći ne može, a kamo li da tebi onda pritekne, pritekne u pomoć. Šeh Abdullah bin Muhammed bin Abdul Wahab, Allah im se u bojci smilovao, kaže, Imam Ibnul Qajim kaže, neće se spasiti od širka i to velikog širka osim onaj ko bude očistio svoj teohid prema Allahu i ko se približi Allahu mržnjom protiv mušrika. Znači, mi ako obožavamo Allaha kako treba, ako mrzimo nevijenike, a zašto mi mrzimo nevijenike? Zato što oni mrze Allaha. To je samo razlog. Ništa drugo. To što oni imaju više, više kila u svom tijelu, ili imaju bolje zube, sve će to biti zemlja i prašina. Što mi bolje auta i bolje kući. To je Allahov, vas stvar. Allah daje jednima ovako, drugima daje onako. Evo vidite čovjek za pet minuta ostane bez ničega. Sad je Dunjaluk majka, sad je mačaha. Ali mi njih mrzimo zato što oni gospodara mrzi. Zato što oni poslanike ulažu gune ili ubijaju. Pa mi njih s pravom mrzimo. I tako se Allahu subhanahu wa ta'ala približavamo. Pogledajte, Allah ti se smilovao u imamove riječi i shvatit ćeš da Islam neće biti valjan osim sa neprijateljstvom prema mušicima. Ako to čovjek ne učini, on je od, od njih makar ne činio širk, a Allah najbolje zna. Šeha Abdurrahman bin Hasan, Allah im se obojci smilovao, kaže što se tiče poslanikovi sallallahu alaihi ve selleme riječi u hadisu nevjerovanje u sve ono što se obožava mimo Allaha, ovo je veliki uslov bez koga ne vrijedi izgovaranje La ilaha illallah. A ako se ne nađe, to jest ovaj uslov, onaj koji izgovori La ilaha illallah, neće time zašti svoj krv i metak, zato što je to značenje La ilaha illallah. Tako da neće koristi riječi ako se ne nađe sa njihovim značenjem na koje upućuju od ostavljanja širka, odricanja od njega i od onoga koga počini. Evo vidite kod nas, jedne godine ako se sjećate, a vjerovatno ćete sjetiti, krenuje autobus Novotara iz Buljenika na Bunu. I sletili su sa Kakarskog mosta u Bosnu. Većina ti ljudi se utopilo. Jedan dio ljudi je zadobilo teške povrede, a jedan dio ljudi je preživilo. Kud su krenuli? Krenuli su da natoče bunske vode za koju smatraju da je sveta i da ima posebne karakteristike. Šta je ovo širk? Allahu subhanahu wa ta'ala. Koji je predvodio tu? Pa tu je bilo hođa i hađija. Ove godine 25.000 ljudi na toj istoj buni. 25.000. Ko je tu pobunu organizirao? Pa upravo oni koji vjeru zamučuju. Imaš običaj, imaš osjećaj u Bosni kao da je natjecanje koga još treba iz njina izvesti. I zato se ovim prevoj prioritetnim stvarima ne govori. Pa što nas, sve naše tribine su ili o snovima, ili o, znači, poročnom životu, Sve je to fino i sve to treba. Evo malo smo se osvrnu na šije. Šije ne mogu proći u Bosni. Neće Bošnju da se počeće po leđima svoje ljenosti. A kamo da se tuče on lancem i sabljom? Jel tako je nije? A kamo li da on da sad on psuje ashabe? Da on, da on kaže da Kur'an nije potpun? I to ne slično. Oni mogu loše djelovat. I svaka fitna ostavlja svoje ružne zadaje i trag. Ali je gore od toga što se na terenu čini. Ne trebaju šije da dolaze iz Irana pošilje islamsku zajednicu. Kad je u njoj većina imama koji rade ono što je Allah strogo zabranio. Pa u Sarajevu sedam braće, skoro čujem, nisu ni, ni Amidići po, po krvi, a kamoli braća ali jesu pomuci belaju. Pa djevojačka pećina, pa buna, pa ajvatovca, pa svetinja, pa turbe ovo, pa turbe ono. Neki dan poginu momak u Todorovu s motorom. Ja pitam hođu, šta je s tim momkom? Je li znao gdje džanijska vrata? Kaj, ne samo da nije znao gdje džanijska vrata, nego je on prepadao sve one koje dolaze u džaniju. Kaže, najslađe mu je bilo pored žanijskih vrata na spavu, kogod može pogati. I ljudi ga upozoravali, nemoj to, strašiš nam djecu. Pa kažem ja, hoćeš li ti, klanja mu iko u familiji, kaže niko. Pa hođa, živ ti meni bio. Hoćeš ti njemu klanjati džanaz, kada se ja pitam, ja, bi mu, ja mu ne bi klanjao. Pa ko se pita? Ali kad je interesna sfera, posao, položaj i ostalo, onda se s vjerom možemo poigravati. Pa dokle, subhanallah, treba istinu kazati, pa kad bi insan odmah tu na licu mjesta bio ubijen. A to što ćeš posao izgubiti, to nije onda nikakav posao. To je posao gdje ti se pripremaš poniženje na ovome svijetu, a bolna patnja na ovome svijetu. Jer nema gore od onoga koji skriva istinu. Ili miješa je istinu i zabludu jedna i druga verzija je pokuđena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako negira svaki vid, ako negira svaki vid ibadeta, onome ko se obožava mimo Allaha, odekne ga se i neprijateljski se prenese prema njegovom počinjivcu postaće musliman. Čiju su krvi metak, čija su krvi metak zaštićeni. To je značenje riječi uzvišenog فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيٌ عَلِيمٌ Onaj ko ne vjeruje u taguta, tagut je šeitan i sav njegov projekat. A vjerio Allah drži se za najčršću vezu koja se neće prekinuti, Allah sve čuje i sve zna. Šeh Husein bin šeh Abdullah, sinovi šeha Muhammeda, Muhammeda, Allah da im se smiluje u toku odgovora kažu. 11. pitanje, šta je sa čovjekom koji uđe u ovu vjeru i zavoli je, ali se ne odnosi prema mušicima neprijateljski? Ili da li se neprijateljski ponese, ali ne, ne smatra i čatirima? Ili kaže, ja sam musliman, ali ne mogu da proglasim nevjernicima pripadnika, pripadnike la ilaha illallah, makari, ne znali njegovo značenje. I šta je sa čovjekom koji uđe u ovu vjeru i zavoli je, ali kaže, ja se neću suprostavljati turbetima nad kaburojima. ja znam da ne koriste ništa, niti štete, ali se neću suprostavljati odgovor. Čovjek neće biti musliman sve dok ne spozna tevhid i sprovede ga kao svoju vjeru, dok ne bude djelovao po onome što naređuje, I dok ne, ne to vjeruje u ono o čemu je obavijestio Resul sallallahu alaihi veseleme, dok mu se ne pokori u onome što je zabranio i naredio i dok se ne povjeruje u ono što sa čime je došao. Onaj ko kaže, ja se ne, od, ja se ne odnosim neprijateljski prema mušicima ili se odnosim tako, ali ih ne, ne smatram nevjericima ili kaže, ja se ne suprostavljam pripadnicima la ilaha illallah, makar oni počinili kufr, širk i uspostavili se i usprotivili se Allahu i vjeri ili da kaže ja se neću suprostaviti turbetima nad kaburovima, on nije musliman nego je on od oni za koje je Allah subhanahu wa ta'ala kazao innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulajke humul kafiruna haqqa. Oni koji u Allaha i poslanika njegova, njegove ne vjeruju i žele i žele između Allaha i poslanika njegovi u vjerovanju napraviti razliku te govore u neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo i žele između toga dvoga i znači put neki oni su zbilja pravi, pravi nevjernici. Draga moja braćo, ovo je jasan govor. Jasan je govor da je vjera žeravica u ruci. I zbog toga ljudi danas talasaju iz krajnosti u krajnost. Pa ima ljudi koji kažu, da ti kažem pravo, ja sam se, kaže, malo povuku. Ja za takve kažem, ti si se daleko odvuku. I pitanje je, što ti ikada više vratiti? Odakle se ti povuku? Odala, odakle se daleko odvuku? Od dina? Ovo je žiža. Allah Đelešanu naređuje da mi red uspostavljamo. uspostavljamo. Pa kaže, u im mekennahu fil ardi. Ako im damo vlast na zemlji, aqamu salate, wa atav zakate, wa amaru bil ma'rufi, wa nehavu anil munker, wa lillahi aqibatul umur. Ako im damo vlast na zemlji, šta će raz? Pa krasti, otimat. Ko što vi svi kažu, sve donacije humanitarne, pogotovo iz jaspore, na zajednički račun, jedan račun centralizacija, pa ćemo mi svoje pravednosti vidjeti kome je najpotrebnije. Ko u ratu isto? Pa kaže meni jedan novinar, meni kada je dođe, generali kaže, reci gori bihač. I ja na vjesnima, gori bihač. Kaže, odmah dođeš je kofer, punim. Opet kad zatreba, gori bihač, gori ovo, sad ne treba više gori, sad plavi. Sad plavi I Allah zna šta će još iza toga biti. Pa oni kojima je Allah dao vlast na zemlji, oni moraju nama postaviti. Eno, tamo u Šamu, braća, zatvorila čovjeka, kazni ga dva dana zatvora, zbog toga što je primijećeno da nije došao u namazu. Džemat, tebe jednom kad bi neko samo naružio na vratima, ti više nikako ne bi džemat došao. Maša Allah, pogožnosti. Pa će oni namaz uspostaviti, zeka davati, nareživati dobro, a odrećati zla. Allah se stvari vraćaju. Pa molim Allaha te barake ta'ala da pomogne nas u ovoj vjeri, da još ljubomorniji nakon ovih iskušenja budemo. I znak imana je da čovjek vraća iskušenja izađe još sa većim optimizmom, a ne razočarenjem. Optimizmom i da kaže gospodaru, tebi hvala na svakom stanju, kad si nam dao ponovo priliku da se popravimo i noge nam grijehe kriješ i ne da i otkriješ i svoje milosti prema nama i da svoju vjeru što više zagrlimo i da ljubomoni prema vjeri budemo i da se vjeri na svakom polju odazivamo da nas vjera može postrojiti i da za vjeru sve damo pa ćemo onda uz Allahu tabarakevu ta'ala pomoć imati priliku da dženevske ljepote nastanimo, da budemo u društvu poslanika, zaplako je ashab i rekao, o Allaho poslaniće, pa ga pita poslanić, što plačeš? Kaže, o Allaho poslaniće, žao mi je kad umriješ, neću te ako uđem u džennet moći vidjeti. Pa je objavljen ajet da oni koji budu dobra djela činili, da će u džennetu sa poslanicima, dobrima, šehidima i učinima biti. Wa وحسنه اولئك رفيقا a to je najljepše društvo koje će se u džennetu okupiti. Pa zbog toga, draga moja braćo, nemojte, ovo je vrijeme, nije ovo vrijeme fitne stvaranja Kur'ana. To više i, i, i šijama jasno, da Kur'an nije stvoren. Pitaj da više, ali Kur'an stvoren neće nije. To je Allahov govor, Allah govori. Ali su sada fitna ljudima ljudi. Pa zbog toga ljude sve, bez obzira, pametni, imaju napisno su pametni, ili manje pametni, važi svakoga vagom Kur'ana sunneta. Zato selefi ni za koga nisu rekli, on je super, on je jedan kroz jedan naš, on je sa nama, on je na ome, on je na ome, ne, ne. Nego kažu, mi ga znamo po dobru, ali kod Allaha nikoga ne štimo. Ja ne znam šta je u tvojim prsima. Ja ne znam kakve ti zablude imaš ako imaš. Ono sad što ja trenutno vidim, vidim da je hajr. Pa ako ustreješ u tome i mi kažemo, Hamdla bio na hajru, završio na hajru. Skreneš, mi kažemo, mi smo ga vidjeli, djelomično je bio na hajru, prevagnu ono što u njegovoj duši, prevagnu ono što u njegovim prsima, sam je sebi nepravdu nanio. A bit ćemo iskušani sa onima koji posebno volimo. Pa te Allah iskušava sa tvojom djecom, pa ti ona nekada, što kaže narod, mala djeca ne daju spavati, a velika ne daju živjeti. I zaista je to tako. I niko te ne može ostramot kod tvoje djece, kod tvoja žena. E tako će te Allah iskušavati i sa ljudima od znanja, i sa ljudima od borbe, i od svega, Ali ako ti budeš kako treba i molio Allah da ti pokaziva istinu, istinom, kada bi svi ljudi skrenuli, ti ćeš na pravom putu do kraja ostati. I moćeš ponosno da pogledaš punim pogledom svakoga. Pa zato molim Allaha te bareke wa ta'ala da nas osnaži u našoj vjeri. Mi radimo na kvalitetu, a ne na kvantitetu. Nismo nikakva politička stranka, pa da nam treba nekakvi galamđija i glasača, nego nam treba istinski Allahu i robova koji će biti ke elf, da budu kao čovjek koji vredi hiljadu ljudi. Jer nekada hiljadu ljudi ne vredi nekoliko uf. Elif i f. Pa molim Allah te bareke ta'ala da nas Allah odgaja a da nam život Resula sallallahu alaihi vseleme bude odgojna škola i da molimo Allaha Đelešanuhu da podržavamo istinu i nosioce istine bez obzira što su svjetske strele u njih uprte. I da molimo Allaha Đelešanuhu da budemo vojska za hilafet. I da se ne stidimo da to kažemo dok drugi se mobilišu da četnici budu i da klošari budu i da drogiraši budu i da gdje džemat budu, mi se mobilišemo da vojska na Allahom te barke u tala putu budemo i ne stidimo se da to javno priznamo i kažemo, ali mi zagovaramo islam, pa kad treba islam i ne može drugačije osim borbom, onda smo mi lavovi, a kad islam može diplomatijom i davom, onda smo mi, jel tako, primjer ponašanja hlaka i sabura رضي الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته